Mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, tunaendelea na hadithi ya nane miongoni mwa ahadith tuliyoanza katika barnamiji yetu ya njia ya uongofu hadithi hii imepokewa na ummu darda radhiallahu anha qalat asema hadathani sayyidi amenizungumzia na kunihadithia mume wangu annahu sami'a rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul kuwa amesikia mtume rehma na amani iwe juu yake akisema man daa liakhihi bidhahri lghaib, atakayemwombea ndugu yake ilhali ya kuwa hayuko pamoja naye. Qala almalaku almuwakkalu bihi, husema malaika alowakilishwa. Wa min ajil ya maombi haya huitikia amin. Walaka bimith, na husema na wewe pia ulioomba utapata hivyo hivyo mfano wa yale ulioomba ni wazi kabisa ndugu yangu katika imani wa ukhti fillah kuwa utakapokuwa ni mwenye kumwombea ndugu yako muislam wakati ambapo kwamba hayuko pamoja na wewe hiyo itakufanya na wewe upate sawa na yale ambayo uliomwombea ndugu yako. Kwa mfano, umemwomba Mwenyezi Mungu amsamehe, umemwomba Allah tabaraka wa taala amjalie katika firdaus al-a'la, ukamwombea yale utakayo umejaliwa kumwombea yeye. Kila ulichoomba na wewe pia utapata mfano wake. Sasa ukiangalia na kuzingatia maneno haya utakuta ya kuwa ni faida kubwa kabisa kwa yule mwenye kumwombea ndugu yake kila wakati aidha awe ni jamaa yako au awe ni ndugu yako katika iman au awe ni mtu mwingine ambayo aidha ni rafiki yako au mnahusiana maombi hayo utakayomwombea ndugu yako na wewe utapata kiwango kama hiyo hiyo na Allah tabaraka wa taala amejalia dua kama hiyo iwe ni mustajab kama anavyoeleza Ummu Karz radhiyallahu anha asema da'watu ar-rajuli li akhihi bidhahri al-ghaibi mustajaba maombi ya mtu anayeombea ndugu yake wakati ambapo yeye hayuko ni dua yenye kuitikiwa ni yenye kujibiwa na Allah tabaraka wa taala riwaya nyingine ina, anasema wa malakun inda ra'sihi yani malaika anasimama kichwani mwake pale alipo au alipolala au alipo aliposimama kutakuwa na malaika alowakilishwa kwa ajili ya kuitikia maombi hiyo na yeye anasema utapata hivyo hivyo Ummu Darda aeleza juu ya mume wake asema ma kana yanamu hata yad'u lilmuslimin alikuwa kila siku alikuwa halali mpaka kwanza awaombee waislamu wote kwa hivyo ikhwatul liman tuombee ndugu zetu katika iman walo hai na wale waliokufa, na faida yake tutakuwa ni wenye kupata sisi wenyewe fi dunia wal akhirah. Wajazakumullah. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com. Ahlan wa sahlan, hilaluka bana mubtasiman